cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau ci gaba ne a akan tatsuniyarmu da ta gabata yara yara idan ba manta ba a tatsuniyarmu da ta gabata mun tsaya ne a inda waziri da wasu fadawa suka yi ma wawa kyauta da nufin cewa idan sarki ya ba shi dukkanin kyautan da ya bashi zai ba su To yanzu kuma za mu ɗora. Da gari ya waye sai wawa ya shirya ya kama hanyar fada, yana isa aka yi masa iso wurin sarki, ya kwanta ya yi gaisuwa, bayan an natsu sarki ya ce, Dama abin da zan baka ba komai ba ne illa bulala guda goma sha biyu. Fada ta yi tsit da wawa iya ga sarki ya ɗaura fuska, wato ba wasa yake ba. Bulalar nan goma sha biyu za a yi masa, sai ya ce, Ran sarki ya daɗe mai martaba, ina da magana. Fadawa suka so su hana wawa yin magana. amma sai sarki ya ce, Ku bar shi mu ji ta bakinsa, ai wawa ba mahaukaci ba ne, wawa ya ce, To babban mai nasara, dama da waziri da wasu sun kai mini kaya a gida a kan wai idan kai min kyauta yau suna so in bar musu. Saboda haka, na bar musu wannan kyautar, dole ne in cika musu alkawari, tunda wawa ba mahaukaci ba ne. na san girman yin magana ɗaya nan da nan sarki yasa aka kira waziri ya tambaye shi waziri shin kun yi wani alkawari da wawa ne dangane da kyautar da zan bashi waziri ya ɗauka abin daɗi ne ya ce gaskiya kam wawa ya faɗa ranka daɗe haka maganar take sarki ya ce a kirawo sauran waɗannan waɗanda suka yi alkawari da wawa domin a ji daga bakinsu aka je zauren fadawa aka kira su da suka isa gaban sarki sai ya tambaye su zancen alkawarinsu da wawa suka ce ran mai duniya ya daɗe mun yi alkawarin nan da shi sarki ya ce to dama ba wani abu zan bashi ba illa bulala guda goma sha biyu saboda ya fiye bauta yanzu sai kowannenku ya kwanta a yi masa tasa bulala kowannensu ya shiga zara idanu wasu daga cikinsu na cewa mun sai biri a saman bishiya kowannensu dole ya kwanta aka yi masa bulala kwatankwacin rabon da ya dace da shi da aka gama sarki ya dubi wawa a gaban sauran jama'ar da ke wurin ya ce kai kuma sakayyarka ita ce na aura ma diyata. wawa ya kwanta ya yi godiya cikin murna da farin ciki ya fita ya doshi gidansa cikin murna har yanzu yana kan hanya saboda mutanen gari sun bi shi suna tsayar da shi suna taya shi murna wasu daga cikinsu ma sukan dube shi su ce lallai masu iya magana na cewa wawa ba mahaukaci ba ne in ya ci kasuwa gida yakan koma wannan kenan yare yara da fatan ana ilmanta da waɗannan tatsuniyoyi tunda muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce akan mai kuɓewa. An yi wani mutum da matarsa ɗaya da ‘yarsu suna zaune a wani ɗan ƙauye, suna nan sai wata shekara aka yi farin da ya jawo matsi ta yadda abinci ya fi ƙarfin yawancin mutane. Wata rana sai wannan mutum ya je wani gari da ke kusa da ƙauyensu domin nemo kalaci, amma bai samu ba ya nisa ya ce, Yau ina dabara. wata zuciya ta ce masa shiga daji neman rabo mana da ya shiga daji ya gyara wuri ya shuka kuɓewa sannu a hankali kuɓewa ta girma ta yi ‘ya'ya masu yawa duk mutanen garin nan ba wanda ya san inda gonar kuɓewar nan take hatta matarsa ma ba ta sani ba kullum yakan je yanko kuɓewa ya kai gidansa a girka musu abincin kalaci Wata matar ta a kusa da ƙorai ta tafi rafi don ta wanke su, sai ta tarar da wasu mata a bakin rafin. Ta buɗe a kusanta ta ga ashe da sauran miya a ciki, da ta yi kamar za ta zubar. Matan nan suka ce, Ke baiwar Allah, ki ba mu ragowar miyar nan mana, kina gani a garin nan babu abinci, ke kuma har za ki zubar? Sai ta fasa zubarwa ta miƙa masu suka karɓa suna murna har ma suka fara kokowa akan wannan miyar daga ƙarshe dai suka lashe a kusan nan tas kullum haka ake yi har dai matan nan suka saba zuwa suɗin akusa sannu a hankali yau da gobe labari ya bazu a cikin gari kafin ka ce kwabo mutanen garin nan sun fara bincike don su gano wannan gona amma abu ya gagara suka fara neman dabara sai suka tura wa matar nan matansu domin su yi aiki da irin hikimomin mata su binciko a cikin hira suka jata da zancen neman sanin inda gonar take ta ce da su ni ma ban sani ba kuma bai gaya mini ba baki ɗaya matan suka ce to idan kina so ki san inda gonar take in zai je can aiki ki huda jakarsa ki zuba toka yana tafiya tokar nan tana zuba har gona ta nan ne za ki sani ta ce to haka za a yi ta yi yadda matan nan suka gaya mata har ta gano inda gonar mijinta take ta koma gida ta tara matan gari suka ɗunguma ba su tsaya ko'ina ba sai a gonar suna isa suka tarar da kuɓewa mai yawan gaske suka yanka iyayen kansu yanka irin na mugunta washe gari ma suka koma labari kuma ya bazu cikin gari nan da nan aka yi wa gona dandazo mutanen gari suka yanke kuɓe wannan sarai gona ta zamana ko ganye babu a ciki da mai gona ya je yankar kuɓewa sai ya tarar ba komai takaici ya kama shi nan take ya haɗe zuciya ya faɗi ya mutu Allah sarki yanzu haka matar nan tasa tana can cikin zaman zulumi da baƙin ciki ƙurungus kan kusu yara-yara da fatan kuna biye da mu a cikin waɗannan tatsuniyoyi kuma ana ilmanta A madadin cibiyar Dr. Bakar Usman wacce ta wallafa wannan littafi, ni Aminu Jibiral Gwadabe ke cewa saduwan alkhairi. Gata gata na